Chunka tawayoh kah capítulo. Wauhe panentinga ama kunamanta. Pipas pisi iñiniyoh kaptinga, ama imamantapas ati atipanakuspaya allinllata chaskiykuychi. Waking ninko, llapallan mikuykunaqa allinmi, nispa. Waking ñataqmi, pisi iñiniyoh kaspanku aychataqa mana mikunkuchu. Chaynaqa tukuy mapas mikoqa, amayapin qachunchu wakin kunata. Aycha mana mikoqpas amatajia juzgachunchu tukuy ima mikoqtaqa. Chayrunatapas Dios hachaskinmi. Pita hamqa kanki hukpa servientinta juzganaykipaqa? Señor ninchikmi servientinkunataqa juzganja, alin utaq mana allin kasqanmantapas. Paymi servientinkunataqa atiyninwan allinta sayachinqa wakin kunanataqmi ninku. Kay wak punchawmi aswan allinqa, nispa. Wakin ñataqmi lliw punchawkunata igualpa hapinko. Chaynata piensas pankoqa, tapakamayasun junkupa nisqanman hina rurachunko. Pipas hukaq punchawpi Señor señorta yupaychananpaqmi samachkan. Chaynataqmi tukuy imakunapas mikoqa, chaynataqa rurachkan señorta yupaychaspa. Chaymi Diosman gracias tajon. Aichata manamikojpas, chaynata harurachkan señor Paypas Paipas mi gracias tajón. Mana mayhanllanchikpas kawsachkanchik hakikillanchikpakchu. Nitagmi wañukuspanchikpas wañukusunqa kikillanchikpakchu. Señor kausachkanchik. kawsachkanchik. señor señorninchikpaqtaqmi Wanyukusun. Chaynaja waños papas causas papas, señor nenchikpam canchi. Crestoja pam causarimorja, waños kunapipas causaj kunapipas munaycha kunampa. Icha, imanas jama jamja Inas juzgachkanki, inaspadak pingachkanki, mit Dios pajaillanman rikorizunchik juzgabananchikpa. Chaynatam pipas señor ninchik niwanchik. Kikiraiko juraspam nini. Hayllaypim, qonqorakunqaku llapallan runakunaqa. Llapallankum ñuqata yupaychawanqaku paykunaqa. Chaynaqa sapakaman diosninchikman kuentata husunchik. Wauqi panikunata ama huchaman urmachinamanta. Chaynaqa amañaya kikinchikpuraqa juzganakusunchu, aswanja munaychik wauqi panikichik ama hukmanyanantaya, nita huchamanpas urmaykunantaya. Señor Jesus wan hukllakaspaimi, yachanipuni ima mikuypas mana huchallichiwasqanchikta. Aswan hapipas chay mikuy huchallichisqanta pinsaptinqa, ari paypaqa hucham. Ichaqa sichum imapas mikusqaykiwan wawqikita hukmanyachinki, inaspaqa manañam kuyachkankiñachu. Amaya munaychu imapas mikusqaykirayku, pipas huchaman wichiykunantaqa. Paypaqpas Kristum wañuporqa. Chaynaqa kuidakuychikian, chay allin manan amarimanankupak. Diospa munaychakusqanpi kawsakuyqa manam mikukuyllachu nitaq upiakuyllachu. Aswanja chuya espiritupa yanapakuyninwan allinta ruraspa hawkalla kusisqa kawsakuymi. Kainatapuni pipas Kristuta cerveja, agradon agradumpaj kaptinmi, runakunapas allinpaj hapinko. Chaynaqa causa kawsakuytaya munasun, Chaynapi iñiq masinchikunawan aswan wiñachinakakunanchikpaq. Amaya Dios parurasqantaqa chinkachichikchu, iñiq masikikunapa hukmanpa hawasqanta mikuspallaykiqa. Yachanchikñam, llapallan mikuykunaqa allinkasqanta, ichaqa mana malinchu kanman imapas huchamang wakinkunata huchaman wichikachinikiqa. Allinmi kanman, aychata mana mikuspayki binutapas mana tumaynikiqa. Amaya imatapas ruraichu, chaywan iñik masikita ama wichi kachinaykipa. Kaykunamanta piensasqaykitaqa, sunqullaykipi waqaychaspaya Dios llaman willay. Kusisqan pipas imapas manta sunqun allinmi niptinqa. Pipas iskayrayastin mikuqmi ichaqa, uchallikuchkan mana allinpaq hapichkaspan mikusqanrayku. Chaynaqa mana allinpaq hapichkaspanchik imapas ruraruyqa hucham.